Awit mo na jungle, mighty jungle, the woman sleeps tonight. Hindi ako bumabawi. Ano? Uh, ano tawag doon? Namumuhuna. <laughs> Iba din may yan. gagawin ka pang Iba kasunod sa katarantaduhan. Eh, lagi naman ako may ginagawang kasunod eh. So, pag ganyan, magpopondo ka lagi. Ganun ba yun? Ganun lang naman Napopondo eh. ba talaga? <laughs> <laughs> Napopondo pero pwede, hindi mo pwedeng isumbat. Para, ah. parang may gusto mag-invest. para may gusto mag-invest. bawin, bawin, bawin, bawin, bawin, bawin, bawin, bawin, bawin, bawin, bawin, bawin, bawin, bawin, bawin, Network Entertainment. The Arnard Co. Oh, ah, ah, may two, ah. may spookers na naman ng ano, oh, ng mga Get well Patreon. soon, Sir Arnold Clavio. <laughs> Oo, get well soon. <laughs> Oo. Hindi, totoo yun, di biro yun ah. Hindi biro yun. Pero, hindi rin biro ang mga pinaggagawa nung... Hmm. Oo. Ay, Uy, alam mo? tangina, wala na naman Alam tayong mo? pagkain today, pare. alam mo, di ba? Ah, bakit? Oh, magparinig ano tayo. Ano ba naman yan? Every intro. Every intro. Ah, gutom na gutom na kami. <laughs> Parang nga, nyo na, pakainin nyo kami. Kahit na hindi na, ano, kahit hindi, wala ipropromote na business ko. Yes. Yes. pals ka na, willing magpakain Baka tayo. magbigay lang kayo, palalamab lang kayo dito sa Unit 301. <laughs> Silver City 1, Frontera Drive, Pasig City. Welcome to the Cool Pals! Episode 692. Exclusive. Oh, lahat-lahat na putang ina nyo. Pero YouTube lang yan at saka Spotify. Di hindi lahat-lahat. Oh, di hindi. Puta ka. Babab! Babab! Doon mo gawin yung ano, yung request niya. Yung, ah, ngayon? Dito, ngayon. Hindi kasi ang pempem ko sana, tungkol sa pagkain eh. May Oh, pagkain ba pwede, kayo oh. Wala po! <laughs> Oo, <laughs> Meron ba kayo ng ganun? Wala Wala rin po! Oh, di ba? Magpadala kasi kayo, mga putang ina niyo. Uy, padala naman kayo ng pagkain. Oh, gutom din kami dito. Sige na, please. Oh, laban-laban, bawi-bawi. Ngayon, oh, ano na, ito na. Oh, Kumusta na mga weekend nyo, guys? Ay, ako nang magdalita. Wala akong laman ng tiyan ko <laughs> eh. Gutom. Gutom. Si Chris Aquino yun. Ah. Kumusta weekend natin? three weeks from now, <laughs> ano mangyayari sa weekend mo. <laughs> Pero, hmm. meron kang nakita sa Facebook eh, no? Nagsagutang na, ano, di ba? Hindi, nagka, nakakita ka sa Facebook na nasa ibang, nagbakasyon eh. Nagbakasyon. Bakit kaya nagbakasyon? Ay, ito, Nakakatawa. <laughs> Sobrang nakakatawa. <laughs> Hindi Alam mo mo ba kung kinikwento, anong Fred. nangyari? Natatawa na ako. Alam mo ba, itong comedian na ito, <laughs> nakakatawa. Alam mo kung bakit? Itong comedian na ito, wala na. Wala na. Alam mo kung bakit nakakatawa itong comedian na ito? Bakit? Meron tong podcast tong comedian na ito. Oh. Tapos, tong comedian na to na may podcast, sinurprise. Mm. Sinurprise itong lalaki, oh. itong comedian. Sinurprise? Sinurprise. Sino na surprise sa kanya? Eh di yung mga kasama niya sa podcast. Ano surprise ang binigay sa Siyempre, kanya? Siyempre, in-invite yung crush niya na Biba Hot Babe sa si Katya Santos. <laughs> ha? Ano podcast to? Hindi ko alam, may ayoko na sabihin. Tapos na nakakatawa, after mag-guest, si Katya Santos, itong comedian na nakakatawang ito, ha, kasama ang misis sa Boracay. <laughs> may picture. May picture nakahalikan. Ah! Halik niya yung wife niya. At ang caption, ah, ano yun? Anong caption mo? To cap of the weekend. To cap of the ah, weekend. Siya pala yung sinasabi mo? At nakakatawa. Ang ganda. At nakakatawa dahil alam ko bakit. Sabi ko, ay nako, dahil ito sa guest ni Katya Platon, ay kailangan niya dali na kanyang misis sa Boracay para mag-sorry. Ina, ah, ina pinaka-cheesy na post na nakita ko sa sa'yo, Muman. Thank Puta. you, Mitch, for be, letting me be me. <laughs> Bawim, bawi. Bawim, bawi. Bawim, bawi. Bawim, bawi. Bawim, bawi. I'm gonna fight the jungle. The lions Pag gano'n naman kasi talaga, ah. pag gano'n naman kasi talaga, kailangan mo talaga bumawi. Totoo. Uh, Pero alam naman natin si Muman, ito si Muman, hindi naman yung gan- oh, ano naman talaga to, mahal, mahal niya talaga si Mitch. Hindi naman yung gumagawa ng Pero pag nag guest uli si Miss Katya, ah, puta kotse na yan, pare. <laughs> Oh, Alam naman, hindi, totoo naman yung sinasabi mo, GB. Alam naman natin na si Muman ay very romantic person. Mm. Pero hindi ko akalain na kailangan niya talagang ipakita sa social media na para bang may kinoconvince siya. <laughs> Bowie, Bowie, Bowie, Bowie, Bowie, Bowie. The jungle, mighty jungle, the man sleeps tonight. <laughs> Hindi ako bumabawi. Ano? Ah, ano tawag doon? Namumuho na. <laughs> Iba din May yun. gagawin ka pang kasunod sa katarantaduhan. Eh, lagi naman ako may ginagawang kasunod eh. So, pag ganyan, magpopondo ka lagi. Ganun ba yun? Ganun lang naman Napapondo eh. ba talaga? <laughs> Napopondo pero pwede, hindi mo pwedeng isumbat. Para, ah. para may gusto mag-invest. para may gusto mag-invest. Ah, ano ba gusto Moe, Bawing Moe, Bawing Moe, Bawing Moe. Nakapagpondo ka ba? <laughs> Hindi. Ano Ano? siya eh? Investment sa <laughs> coffee shop. <laughs> Coffee shop investment. Sa akin, wala pa naman akong balak. Anong, mag, syempre, magpapa-workshop din ako ng wood workshop. Kaya kuya Pero totoo naman, di ba? Ganyan naman talaga sa marriage, sa relationships natin. Dapat laging, di ba? Lagi kang nasa upside. Para Yes. pagdating ng singilan, eh, hindi mararamdaman yung ano. Totoo. Alam mo ako, kan- ka- kahapon lang, Mm linggo nag-date kami ni Ann. Yeah. Nag-kiss din kayo tapos pinaksuran mo rin. <laughs> Ay, hindi ko kailangan ipakita sa social media yung mga ganyang klaseng ano. Wala akong kailangan. hindi ko kailangan i-convince ang kahit na sino woman. Kahit na ang sarili ko, hindi ko kailangan i-convince. Hindi pa. Oo. Oh. Ano kung bakit? Ano mo kung bakit? Bakit? Nag-date sila. Sabi ni Ann, parang napapansin ko, bili ka na ng bili ng toys. <laughs> Correct! Correct! Bawim bawi, bawim bawi, bawim bawi, bawim bawi. Correct! So, ginawa ko, bumili kami ng rubber shoes. Niya. Oo. Oh, Kala- Kami alam niya, alam niya ba yung nagagastos mo sa toys? Kaming dalawa, ha? Alam niya, alam niya yung nagagastos mo sa toys. Um, I prefer not to tell. <laughs> bawim, bawim. Bawi, bawi, bawi. Magkano yung shoes? Ha? 40,000 din ba? Um, 7,000. Ah, bawin, bawi, bawin, bawi. Bawi. Oh, ayos oh, pala eh. Tapos bumili ako ng... Naisip mo ba na tang ina tatlong laruan na yun ah. Ay, <laughs> na sana. ko- Nabawi, nabawi, nabawi. Ang <laughs> Ina, sana kurapi kayo. <laughs> Pero nung ano, hindi, bago, after nun, nakabili na kami ng tatlong sapatos. Uh yung isa sa kanya, tat dalawa sa akin. <laughs> Tangina mo. Hindi nga. <laughs> Tangina, wala akin pala. Sina- <laughs> sinabi mo sa sales lady, baka yung ano, dalawang sapatos pwede mo lagay sa isang kahon lang para hindi niya alam. hindi, tapos noon, after noon, may nadaanan kaming ano, tindahan ng bag. So, may tinignan siyang bag. Mm-hmm. So, hindi siya makapag-decide. Pagtatanong mo parehas pag ganun. Oo. Hindi, ah, hindi siya makapag-decide. Sabi niya, ah, hindi ko alam kung... Kasi baka masira eh. Baka pag nilagyan ko na iPad tsaka ng laptop, mas masira yan. Sabi ko, aba gusto mo dyan? Ate, sige, bili mo na. Oh, yeah. Ay, ibig sabihin, Tinag, tinag mo siyang ate. <laughs> ibig sabihin, Kuya Muman, so, ano to eh, ongoing workshop to eh. Ibig ah. sabihin, Kuya Muman, pag may dalawang item na hawak, bili mo yung ah, dalawa. Oo. Kasi Ibig sabihin, ano yun? Kumbaga, karga. Oh, Karga yun. Sabi eh, Kaya kung Ann- babae ka't nakikinig ka nito, tanga na, bitbitin mo lahat. Tapos sabihin mo, <laughs> hindi ako makapili eh, dito sa siyam na bag na hawak ko. <laughs> alam mo may atraso sa'yo ah. Oo nga, no? Pag may atraso. Mm. Pero yun, nung ano sabi ko, nag, nag-isip siya, nagde-decide siya kung bibili siya o, o hindi. Yun lang naman ang choices niya, bibili siya o hindi. So, ah, ikaw na nag-decide. Ako na nag-decide. Nako, ate, kunin mo na yung ano diyan. Tapos, ang tagal kasi mag-decide. yabang, yabang, mayaman. Tapos sabi ni Ann, paano na ilalagay kong iPad <laughs> dito sa ano? Bibili din pala ng iPad, no? Hindi, nabila ko na siya. Ah, nung, ano, nung, nabila last year. Ng, Backpack laptop. ba yan? Ha? Backpack? Mm. Yun. So, binila ko siya ng rubber shoes at saka ng backpack. Oh, tapos, tapos binigyan mo para 50 mil. binigyan ko siya ng binigyan ko siya ng 17,000 pang enroll. Puta ka na. Go. Ano to? Go back back to school shopping. <laughs> Oo ano? Ang aga niyo mag back to school ah. Pero to, honestly ah, uh, leather shoes ba yung binili mo? Ha? <laughs> leather <laughs> shoes. Leather na rubber shoes. Hindi naman I, it's always nice to receive cash din. Oo, Although, ba? kahit bira ako, ako makatanggap kahit doon, di ba, no? Kahit ako, gusto ko yan. Eh. Hmm. <laughs> Genie, baka naman. eh, <laughs> sa akin, <laughs> nasa kanya yung credit card ko, naka-link sa Shopee niya, kung anong billing niya. Bala na. Niya. Tapos si James sa gabi, tinatanggal doon sa card. Binabuhat. Boy, apat, gagawin one, one, one Kasi, kasi alam mo naman ng trabaho natin ay uh, minsan nalalayo tayo sa mga pamilya natin at hindi tayo nakakapagbigay <laughs> ng oras. Kala mo sima na po. <laughs> Pag gusto yun. Gano'n ka katagal ba? BTC ka lang ah. Parang <laughs> namimiss ko si James, makapag-shopping. makapag-shopping ha baka makamdaman ko si James. May natatawag si James. Hello! Ba't tumatawag yung credit card ko sa akin? Namimiss lang kita eh. Uuwi ako dyan ngayon! Itay mo ako dyan 10 minutes! Ako nagbibili niyang putang ilang cooker! Pero totoo yung sinabi ni James ah, itong profession na to medyo demanding sa oras. Oo. Kung hindi siya katulad nung ginagalaw rin natin. dati. Erratic kasi. Erratic mm. din. Tsaka pag ano, sunod-sunod. Kung Quick, kailan din, oh. Ano. holiday, madalas may trabaho. Oo. At saka kung kailan putok, doon mo Oo, talaga banat ka. babanatan. Kasi kapag na panahon na mawala na, mm. eh doon ka naman mahihirapan. So, yung mga moments na ano na meron mer, na merong libre na free time, i-expend mo na Tama. kasama. na si Direk Marius nga eh nung nakakwentuhan ko minsan. Sabi ko, busy mo lagi, lagi kang may shoot. So, ginagawa niya, minimake a point niya na one once a month Nagde-date sila? Nag, nag, nag out of town sila or out of the country. Hindi siya kumukuha ng gig. Hindi siya kumukuha ng Oo. Sunod-sunod siya. Sunod-sunod siya. And then may isang ah, ko, ilang days na wala siyang gagawin. Bakasyon lang. Hmm. Sila ng misis niya. So, ayun. Maganda kasi balance eh pa rin. Kahit hmm. trabaho ka, trabaho, trabaho, trabaho. Hmm. Kaya pag may free time, talagang susulitin mo eh. Mm. Kami din, nag ano nung weekend, bumawi ako nung weekend. Nag, ano kami, nag Century Park. Thank you, Century Park Mall. Hmm. Ay, ano, hotel. Hotel. Ginawa mo. Ah, malay mo, magka-mall. Nag-stay ka sa mall. <laughs> Century Park <laughs> Mall. Dalawang Century araw. Park Hotel. Sir. <laughs> Oy, na starting July, meron ng ah, Special meron rates. ng hmm. top uh, meron ng special rates and discounts ang mga top tier patrons natin mm. sa Century Park Hotel. So pwede kayong mag ano diyan, staycation diyan, 3 mm, 5 a night dyan. lang. Thank you Century Park Hotel. Ang saya kasi nakatulog kami na maayos kasi pag nandun kami sa bahay, hindi kami makapag ano din eh, makapag sagad ng hindi kayo nakapagpahinga. <laughs> Sorry. Ano? <laughs> Mamaya na, magkakwento muna ako, Kuya mo man. Ano sabi mo, sex? <laughs> Daming tao sa amin. Sumisili oh, sa bintana, yun kasama ni Kuya Jobert doon. So, yeah. Yun ah. kasama ni Kuya Jobert. Di ba, ano, mahirap magpahinga. Pwede magtanong! Sorry. Mahirap magtanong, magpahinga sa amin. Mahirap. Ano, isa yan! Tama na ako, Japan! <laughs> Hindi, pero totoo, I agree with Nonong. Kahit ako eh, gusto namin minsan ng time na kami dalawa lang, wala rin yung mga bata. So kahit, mm. kahit half a day lang sa amin, okay na yung may konting oh, price. Pag mga ganyang ano hapa day, iniinuman ko ng Passion Max. <laughs> Ganda na. Ah. Hindi naman tayo Passion binalikan. Max. Yaman na, Passion Max okay, ah, robust. Oo nga, oh, robo, oh, robo, robust. Robust, yeah, Iniinuman ko. Oh. effective pala yung mga ganyan. Hmm. Kasi kahit walang nangyari sa amin, matigas <laughs> pa alam, nararamdaman mo rin yan, yung umiinit yung tenga mo. Oo. Putang ina, no? Ang init ng Baka tenga itong mo. araw na yun, matigas pa. <laughs> Ito, passion lang to. Walang max, no? Passion lang. Max lang. Max. <laughs> Oo. Kaya ako natuto ko magbasa ng ano, eh, cycle ng regla eh, para hindi ka, hindi ako nagkakamali. <laughs> Alam mo, ipic- ang i-picture ko lang eh yung ano, um, tahong. Ano, eh. tahong lang ha, talaga yung baked tahong, ganun. Hmm. Titigas titi ko. Hindi <laughs> ko alam kung may insulto. Tang ina na, ang tigas ang titi mo sa Bigtaong dampa, eh, lang ba no? ako <laughs> Ganda. Oh, well, guys, so, okay, oh, okay, oh, okay lang kahit, uminom kayo lang kahit walang mangyari. Masarap nga bumawi, tsaka masarap nga ah, Big Ito, <laughs> mas magastos bang mang libre or mag yung mag ah, yung take out mo siya for ano dahil free time o mas magastos yung may nagawa kang kasalanan, tapos gusto mong bumawi, ano mas Yung sa inyo? Yung panghuli. Yung pambawi? Oo, oh, pambawi talaga. may, may kasalanan ka. Kasi Oo. paplanuhin mo talaga yan eh. O tsaka hmm. dapat hindi putyo-putyo yung gagawin mo. Ano, yes. Bawi mo yun eh. Anong pinaka-engranding bawi na nang ginawa mo noon? nung- Ano? Um, ay, ba, engranding bawi. Oo, yung talagang Hindi, basta- plano mo na kailangan. Ay, Ako hindi pwedeng Hindi puchu-puchu no. ito. Ah, teka. Bawi, no? Hindi, meron akong ginagawa. <laughs> meron, meron akong ginagawa. Bawi, eh, no? Meron ako laging ginagawa. Bumabawi ka ba nitong mga oras na ito? <laughs> Hindi, inisip ko eh. Kasi parang tinimbang ko eh, kung ano yung pinaka, ano, pinaka, siguro maikikwento ko na maayos. Siguro yung pinakabawi ko pagka naglalakin ako, hindi ko sinasabi na uwi ako ngayon. Parang sinosurprise ko siya. Surprise minsan kakatok na lang ako sa bahay, ganun. Tapos, ang, ang saya kasi ng pakiramdam ng nakabawi ka, tapos na-surprise mo siya. Eh, nung bitbit mo? Ano, uh, tawag dito, pianono, <laughs> marami. Uh, longganisang, ano, longganisang, yung mga pasalubong, dapat may pasalubong ka. Pag bumawi ka, hindi lang may kasamang effort, tsaka mm. gumastos ka ng konti, tsaka yung eh yung may surprise. Ang hirap na no, kuha rin nanunuyo ka, tapos hindi pinansin yung mga dala mo. Mm. Ano yung kayong pianono mo? <laughs> Oo nga. Galang ginulong ah. kayo, no? Yun yung pinakamahirap, yung pag ang kaya mong bitbit, tapos parang nag-ano ka. Oo, hindi pinansin. Tapos hindi pinansin. Ay, matindi. Kumbaga parang hindi hindi ganun ng... Medyo kailangan mo pang iangat yung level pag ganun. Mm, apat na pianono. <laughs> Apat na pianono. Diba? ng ano, ng, uh, ano pa bang pwede mo isama diyan Uh, ah, uh, ah, bigyan mo ng uh, panutya. Uh, mm. Hindi, may, ano, may, dati nagkatampuan kami ni Carlo, pinagluto ko siya, tapos hindi niya pinansin yung luto. Popcorn. <laughs> luto ng popcorn. Sunog pa yung Ang lakas na nun, ha? Oo, sulog yung dulo. Pak, pak, pak, pak, pak. Pero, Para alam. pero nung ano, kinalaunan, kinain din niya. Yung mm. parang hindi. Yun yung alam mo na pinatawad ka na eh. Pag nabawasan yung, uy, nabawasan yung Binubugan ano. nila yung itim na buto. Lagi ka nakatingin doon sa nilapag mo na, ano, na... Kasi minsan peace doon mo offering. madadaan eh. Doon sa peace luto, yan, diyan mo malulu- madadaan yung bawal. Ang sarap ng pakiramdam pag galit siya. Tapos di kanya kinakausap. Saglit, di pa ako tapos yung sentence. Ikaw lang yan, ikaw lang yan. Saglit mo na. Tapusin mo na. Kaya ba sinasagot mo? Sina, hindi. Tap, pero yung nagsisimula na siya magsalita unti-unti. Ah, putang ina. Nag nagkakaroon na ako unti-unti ng leeway. Ah. Uh, mamaya barurot Anong... Putang <laughs> ina yan. Putang ina yan. Yung agad yung ano eh, no? Sa anime. Kaya pala tuwa-tuwa ka. Kaya pala tuwa-tuwa ka sa anime, yun yung ano mo eh, no? Robas. Robas. Na, nasa Roba, balik sa Robas. likod ng isang isa oragi. <laughs> Oh, yung malaking ano. yung ano. Urot <laughs> ka mamaya. Sinabi ba ni Sakuragi yun? Oo. Oh, kay Rokawa. <laughs> Pero hindi nga, pag yung kunyari, bumabawi ka talaga, tapos yung effort mo, medyo nagka, kumakarga-karga. Yan, medyo tak. Oo, ready mo na dyan yung passion, Max. <laughs> ano mo na yung ready yung robust. Hindi mo na yung passion, Max. Kasi hindi ka pa sumala. Hindi ka pa pinapatawad. Hindi ka pa pinapatawad. mo yun. sa timing. <laughs> Niluluha mo. Di mo, ay, galit pa rin. Tak, ina. Oo. GB. Ano pala ito, 170s. Nag-uusap kayo, ah. nag-iiyakan kayo ang tigas ng tita. <laughs> <laughs> yun lang yun, ah, puta buti yung ginagawi kayo. Puta, nakipag-iwalay sa'yo. Nakipag-iwalay sa'yo, tita, titi mo. <laughs> Nag-iimpake ka. Matigas yung titi mo. Umiiyak ka mo, eh. umiiyak ka mo sa bathtub. Umiiyak ka sa bathtub, no? <laughs> titi mo sa bathtub. Ba't siya umiiyak na, Ari? Hindi ko mamahal matigas titi. Ganda yan. Eh. Siguro dahil matigas titi niya tapos mag-isa lang siya. Hindi mo siya mahabol, hindi mo mapigilan. Ang tigas ng titi mo. Eh. <laughs> iba yun, iba yun. Eh. Yung pag nahanginan lang. Eh. Oo, tangin dapat siguraduhin mo muna na magkaayos kayo bago oh. inom na kakas. Galing ka mag-compute, tangin na. Kasi naman eh, kasi naman merong one hour, one hour, ano 30 eh. minutes ata. 30 hmm. minutes. 30 minutes. Mm. Open stomach. Uh, <laughs> open stomach. Empty, stomach. Open stomach. Sexual position ba yun? Ano to. Alien Resurrection. Alien Resurrection. mas mabilis daw kung open to. <laughs> Kailangan ko na kumain ng rabas. Hindi pala nakaka, ano yan, nakasakit ng tiyan. Hindi ah, naman. okay. Pero mas effective daw siya. Pero nakakatigas sa titi. Masakit sa titi pag wala kang partner. Tupi mo sa anus mo. <laughs> Kasi may 30 minutes pa eh. So, kailangan alam mo yung 30 minutes Oo. Oh. na... Yung pa pahupa na siya in 30 minutes. Ito, ito eh, nangyari na ba? Meron na mahirap eh. Minsan kala mo okay na. oh, no. Yung, Yung, may mali ka lang, may mali ka lang. sa lang. bandang dulo, Oo, no? may mali ka lang. bumalik, binalik, bakang bumalik ulit sa step 1. Ang Taka na. Uh, oh! <laughs> meron kasi yung ano eh. mo meron kasi yung too early ka sa pag ano, Oo, oh, oh, dahan magbalik. lang, dahan. Oh. Pag kunyari yung sasabihin na medyo gumagaan na yung ano Oo. sa'yo, kinausap ka na. Mas okay na. Huy, ginanong ka na, hinoy. Tapos, Hoy, di ka nagalit. Pag sinundan mo kagad ng gano'n, uy, di ka nagalit. Biglang mag-ano yun. Ah. Babalik yun sa sa <laughs> step 1. Oh, tapos, hindi, ito yung malupit. Babalik sa step 1, bati na kayo. No. Tapos, biglang gaganon ka, kakakbayan mo. O, oh, ayan na. Ah. Susunod kasi, huwag ka na mag-ano. Ano ba ako? Ano ba ako? Oo! <laughs> Inuha mo yung rubas! <laughs> Wala na, huwag kang magaganon. Never mo dapat sa, ibabalik na dun sa point na kung ano man yung nagawa niya at nagawa mo. Huwag mo na sasabihin na, huwag mo na uulitin ha. Kasi mamaya, teka lang, ba't ako no? Tino ako yun. Ako na pag gumano, wala na, back to zero ka. Ikaw na lang lahat na may kasalanan. Minsan nga eh, wala ka sinabi. Yung nakompose mo yung sarili mo, hindi ako mm. magagalit, hindi ako magagalit. Sige, mm. okay lang, sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin. Mm. Tapos naging okay na kayo. Tapos sa dulo, na pa, Napabuntong oh. hininga ka. Ah, putang ina. So, si, so, Bakit so, ka bumubuntong yun nga? Oo, sabihin, so umuoo ka lang dahil gusto mo uh, matapos na to. Tangin <laughs> na pag gumano, no, putang ina, luwa mo ulit yun. No? <laughs> <laughs> Dito natin mo ulit yung kabas. Mapatunayan nyo, ang pride ay nasa bayag lang, wala sa titi. Kasi kailangan ang... Paano pa? Teka, pakinggan nyo si James. Pakinggan natin. Kaya pala pag sinipa ka, ah, masakit sa pride. <laughs> oh, Paano yan? Bakit? Kasi... sa pride! Kasi kapag uh, ma-pride, ma-pride ka, hindi ka rin titigasan eh. Hindi mo kaya? <laughs> Pag inaano mo yung... Yung kamay mo nasa bewang mo. Titigas yan. Titigas yan. Masyado ka nang ma-pride sa sarili mo na kailangan ikaw, ikaw, ikaw. Ma- mataas ang ego mo. Hindi ka titigasan. Mas malaki lang ang bayag mo pero hindi matigas ang titi mo. Kaya... para sa mga hindi tumitigas ang titi dyan, para sa inyo to. Robust or Passion Max? Mm. <laughs> wala pang binibigay sa amin yung pareho eh. Pero yun yung mm. rason eh. Kasi alam mo masarap yung makeup sex. Ah. Yun ang pinakamasarap yung nagkasundo kayo na magbabati na kayo, magbabago na kayo, tapos... Paano ba sinisimulan niyang makeup sex na yan? Ah, Lipstick, no, tapos yung sa Tanya Markov. Magsisiyak ka, tapos inom ka lang kabas. Tulakan mo ng tubig. Tapos pagdasal mo na gumana in 5 ano minutes. Una bang, hmm? Ano una ang move gagawin mo? Sakal? Siyempre magsisimula yan. Ganda. Mag-sorry ka muna ano bago sakali na. ano ba itong pinanonood mo, James? Siyempre mag-start niya sa kiss, ano o? Ah. Ay, yun doon mag-i-start ano, yan pagka nag-start. May laway na ba yun? Oh. Pag lumambot, uh, pag lumambot. Yung boses mo packaging. Tapos kikiso sa lips. May laway na yung tapos, sa noo pa lang. Hmm? May laway na yun. Actually, wala namang kailangan laway sa noo. <laughs> At any... Lagyan mo ng cross. sa <laughs> once Kaya sa mag- sugpo. Basta once sa magkayapos na kayo, nako. Ayun na yun. Tuloy ni Patri. <laughs> Nah. pagka, pagka ano, totally bati na kayo, yun na, pag nagyapos na kayo, yun na yun. Oo, tunay kasi pag hindi kayo magkakaayos, totally bati ka din. Magbabati ka. <laughs> pero, pero di ba pag nagyakapan na kayo, eh paano yan, uminom ka ng robas? Eh di pag nakay, nagyakapan kayo, kailangan mong ipa dikit yung matigas mong titi. Kaganon ka. Hmm. Hindi naman. Atras ka. Depende. Paano ka ba yumakap? <laughs> Kasi pwede namang yumakap na nakaupo eh. Iniiwas mo. Ay, iniiwas mo. Kaya sa away na naman kayo, no? titi ko eh. <laughs> Di sabihin mo, dantay ka. <laughs> Dantayan mo yung titi Tama mo, mga kuryente, yung may 110. Pwede mo sandalan to kahit kailan. Sandalan mo. <laughs> May sandalak. Eh kayo, oh, ah, ito na, Ito na. Pao, ito mo na si problema JP mga muna. To, eh, oh. Paano ka bumabawi pag mayroon kang atraso sa misis mo? Ano ba, ano ba pa? Hindi ko rin alam kasi. Kobas, sige, next joke. <laughs> nag-propose ako siguro. Ah, Hindi, joke lang. Ano, ano? <laughs> Sobrang sama na mo. Sama, sama Everyday ka ba? Hindi, ah, ano lang siguro, yung love language na tinatawag, parang acts of, mas acts of service ako eh. Ah, yeah, wala kang pera. Yung parang kayo noon, nung pinagpe-prepare, oh, actually, walang pera. <laughs> walang panggastos. Pero, may, ba, may, ba, may mga babae kasi na mas na-appreciate nila yung effort. Oo. Oh. Parang nagsimu... Breakfast, ang the best. Hmm. Anong pinagluluto? Paano mo pinagluluto? Anong niluluto? Nagluluto ka ba? Mm, nagluluto ako. So, kung ako galit sa sa'yo, ano breakfast niya? Ano yung American breakfast na ano na kompleto. Oh, may waffles. Hindi, ano, garlic rice. Garlic Tapos, rice, American breakfast. Putang ina mo. Tangina mo, kaya kayo naaway. Tataob ganun, American Ano breakfast, garlic Ang hirap kasi ng waffles eh. Ah, ah, apat na po. Pancakes pala, pancakes. Ani Yan. anim na po tayo, tapos pagbati na kayo, siya na maghuhugas ng pinggan. <laughs> Gano'n. Ay, ni Kaul. Ay, ano pag- last... lasang, <laughs> garlic dito. <laughs> Pero dito, totoo nga, American breakfast ha. pagbati na kayo, siya ang maghuhugas nun. ng pinggan? Oo. <laughs> Pinggan ng gaston. Kasi ako eh, ano? hindi pa kayo bate, hahagis niya yun eh. Oo nga, eh, kasama yung kinain mo, tinabig. Pero ano nga, kasama nga yung pag, pagluto kasi yung pinaka madali eh. Tsaka dali ng breakfast, puro prito lang halos mm. lahat yun eh. Parang, Ako nagpapag-grab lang ako eh. Pwede Anong rin naman, basta pagkain. naman, ah. tapos ilalagay ko lang sa plato. Sasabihin nung grab. <laughs> sir, <laughs> sir, nag-away kayo, no? Paano mo nasabi? Antikas ng titi niyo, sir. Kaya <laughs> lang yung nagpadaan pa sa South Star ng Jobas pagkatapos umorder ng spaghetti. So, gumagana naman. ikaw, Kems, ikaw ba, Kems, mumabawi ka pa sa mga kasalanan mo? Wari may nagawa kang mali. Ano, paano ka bumabawi kay Kat? Wala, hindi ako bumabaw, in, inintay ko, inintay ko lang makalimutan yan. <laughs> Effective naman. Oh, wala siyang choice kundi tumango at ngumiti. Ganun Tangina, lang. macho ka pala eh. Oo. Oh. Ano sikreto mo, Rems? Kupal lang <laughs> Never ka pang nag-acts of service. Hindi, automatic naman sa akin. yun. Never naghugas sikat ng plato sa akin eh. Ah. Paper plate lagi. Yun naman Oo. pala. <laughs> Huwag kang gumamit ng babasagin. <laughs> Itong paper plate. Pampista lang yan. <laughs> Oh, kasi ah, alam kong dugyot siya sa kusina, kaya ako na lang. Mm. Nakakatulong mo yung sinabi mo yan. Kailangan bumawi siguro kilala mm. naman ni Kat Oo si naman. Rems na hindi lang niya ma-express yung mga yung sasabihan niyang dugyot pero totoo eh sa mas loob deep inside. Mas deep gusto inside. kong pinagsisilbi. Oh, tsaka yeah. Oh, mga damit niya nilalabang ko eh. So, oh, di ba? Oh, mas gusto bakal. kong naamoy yung mga damit niya mm. na lamog kasi bago ko laban, gusto kong makaamoy ng dagta. <laughs> Oh, ganda. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Ano bang uling <laughs> pinagawain nyo? Naalala mo pa? Yung, yung, ikaw may kasalanan na. Ah. <laughs> Sorry. Sabi mo muna gata. oh, gata. <laughs> Dagta. Uh, pinagawayan namin na ako may kasalanan. Hmm. Siguro mas mahal ko talaga aso ko kahit kanino eh. So, <laughs> ayun lang. Oh, alam naman niya yun eh, pagka nahuhulog sa bangin yung aso ko tsaka siya, unahin ko yung aso ko iligtas. <laughs> Ba't kailangan may mahulog sa bangin lang pa ka? Ba't kailangan mo i-bring up yan, bring up yan, Rebs? Yun yung ulit pinagawain nyo. Yun yung sinabi niya, tratado ka. Ah, hindi ngayon tanggap na niya. At least aso. No, yun lang. Ah, pero recently, wala na kay away. Pagkakaroon pa lang. Ah. <laughs> Dahil dito. <laughs> Ito si Pau. Ano, ah, pag ako kasi ano eh, okay din kasi minsan pag nagagalit. Kasi at least 90 naintindihan niyo kung... Kasi ako new relationship pa. Medyo di Ah, pa gano'n ka, ba- Gaano ka bata? Ah, 12. 12. 30, wow. 30, Okay yan. 30. 30. Sariwa. Ano, ano, ah, pero ano, yung, yun nga, ah, inaalam ko pa kung paano siya intindihin, kung paano niya gusto mamahali, ma- mahalin, ganun. So sa akin, pag kunyari nag-aaway, opportunity siya to grow, kumbaga. Ah. So ang love language ay Oo. Kidzuna. <laughs> Where you learn everything. Oy, Kidzuna, baka naman. Ano. Pero ano nang Ang- pinakamalalang away nyo na language, talagang happy meal. medyo nahirapan ka, nahirapan ka. Ano, nung na-double book ko yung date namin, tapos Dal- ano, dalawang binok mo may, sa date? Hindi, hindi. <laughs> Ano, ah, may ano, may ganap din <laughs> na Isang si ano. Passion ano, Max tsaka si <laughs> isang si Ropa. may ganap na lakad ano, uh, ah, work related ata. Tapos ano, nasabay ko dun sa parang pinag-usapan na namin matagal na na oh, ah. time ano, uh, bebe time. Mm-hmm. So ayun, ah, medyo napagalitan, nagalit ganun. So bawi na lang ano, at time ganun. Siyempre, effort din. Oh, yun. Paano mo nabawi? Uli, ano, sobrang nakaano ko nun. Ah, nakatutok ako nun sa cellphone ko nun eh. Lahat <laughs> para uy, Lahat ng emoji ginamit. Oo, mo. lahat. Lahat nakatodo 'yon. Tsaka ano, syempre, talagang ano, dami nababad ako sa IG relationships nun eh. Yung parang, oh, pag ganito yung ano nangyayari, dapat ganito mag-communicate. Yung mga ganun lang din. Ta- eh, gumawa, kumukuha, kumukuha, kumukuha ka na ng, ta- sagot sa internet. Talaga, kumukuha ng tip sa IG. Oo, yung mga ano, yung mukhang yung mukhang ano naman, mukhang maayos naman na tips. Pero, hindi naman yung Wala mga kang sariling utak? Hindi. <laughs> Pero ano ang ano ang ano ano ang ano ang naging resulta ng pagtingin mo ng sa internet? Gumana ano ba siya? pinaka-effective oh, oh. na payo na kuha mo sa internet? na gumana. Huwag kang makinig sa internet. <laughs> Oo, wag ka, wag, wag makinig kasi kailangan siya lang talaga yung pakinggan niyo. Eh. ano naman sasabihin ng ano, internet di kung di rin naman kung paano niya magustong mamahal mahalin siya, hindi rin siya ano, hindi rin siya counted. So parang talagang make sure na kung ano yung sinasabi ng partner niyo, yun yung pinapakinggan natin. Tama naman. Tama naman. Hmm. Tama naman. gumagastos ka ba sa gifts? Like, talagang binibigyan mo siya ng regalo? Oo, oh, tinatry ko talaga mag-make effort din doon. Shopo ng 7-Eleven. <laughs> Ano ang pinakamahal na gift na binigay mo? Quarter pounder. <laughs> Tsaka chicken nuggets, 10 piece. Ang ina niya. <laughs> Ano ata? ah. May 500 din yun. Ah. kailan ba lalabas to? Baka kasi, pa, ano pa lang eh, mag-anniversary pa lang kami. Kailan kayo baka- mag-anniversary? July 18 yata to, 16. Oh, parang ganun. 16, Parang ganun. Ah. Kailan ba? ang ah, anniversary ano, mauuna ano? to, mauuna to. So, parang hopefully, mabibiling ko for that. Ah, ano sige, kasi sige, parang surprise ano siya, eh, lang. ah, oh, surprise na lang. Maganda. Ikakwak na lang namin. to. Hindi. Joko Money. Oo. So, Oh, July 16 Oo, maraming joke. Buti nga, n- meron kayong binigay na eh. Ano siya, ikaw, ikaw na lang ba? Kasi para, ano eh, pag pinaki, baka pakinggan niya kasi. Ah, hindi. Maganda niyan. Pag pinakinggan niya to, alam niya, na naisusurprise mo siya. Iba <laughs> ano yung sabihin mo. So, wag mo sabihin na nag-guess ka rito. <laughs> Nasabi ko na eh. oh, Pero uh, yun, Lalabas to, hopefully ano, kung matuloy yun, yun yung pinaka ano. July 6 July 16. July 16. Ah, oh, mauuna. Mauuna, to. oh, marirelease. So, Pero mahal to. Uh, more of ano din, may, malaki din yung sentimental value. Hopefully maano niya. Ano to, bu- ano, buto ah, ng sentimental dinosaur. value. Ah, mura pero, lang. De, pero mahal din. May, may pagkamahal din, pero sentimental value din. Buto ng dinosaur. <laughs> pero hindi, minsan hindi enough yung regalo na yung oh, material. Okay, pag binigyan eh. mo ang buto ng dinosaur, masaya ako ah. Minsan hindi enough yung material na regalo, dapat may meaning din eh. Hmm, buto hmm. ng dinosaur. <laughs> diba? Ito, ay, human kind. Oh. <laughs> Sungay ng triceratops yan! Suot mo sa leg mo. Sige, yung makala. Baka sasakay sa FX ha. Papo Moreno agad eh. Sasaksak sa leg mo yan. <laughs> Pero nung ano, yung, yung regalo, hmm. ma, ano, mas na-appreciate ng babae kapag ka, yung tinuro niya sa mall, tapos surprise mo siya. Tapos na alam mo, tapos natandaan mo kung ano yung mm. tinuro niya. So, ito nakikinig yung girlfriend niya, lipaw. Tuko mo lang ha turo mo. Tapos, <laughs> pagka anniversary nyo, tapos di niya binili, awain mo. Iwas Oo. muna ako sa lahat ng mall. Hindi, pero <laughs> totoo, mas makakatulong sa amin din mga lalaki yun kung magtuturo kayo mga babae. Mm. Kasi minsan pag kunyari malapit na, magtatanong ka, anong gusto mo? Hindi ko alam. Pero, mm, ganyan, ganyan siya, <laughs> ganyan siya. May boses, mo, boses. Funny- Hindi ko alam. Ganda. <laughs> Minsan, no, tangin na, di natin alam yung ginagawa natin. Pero tayo na na-absorb nila to eh. Bahala na. <laughs> Masaya naman. Oo, oh, bigay lang naman bag eh. Oo, <laughs> bag lang ito naman. Ito namang uh, pagpapatawa natin eh, nagdudulot din ng pera. Oo, oh, na ibibili para sa inyo rin naman. ko rin sa... Doon din ang bagsak. Oh. Na eh. ipambibili ko rin ng hindi mo alam. Eh. Wala lang iniinom sila pa ba? Ah. Oh, wala na kita tayo alak eh. Alak. Wala ba? Wala, wala na alak. Kuha ka. Wala alak. Bakit wala na alak? Ganon din kaya si Eva nung nagtinanong siya ni Adan. Hindi ko alam. Yung ah. parang... Ay, ah, ano gusto mo kainin yan? Hindi ko alam. <laughs> Tinuro yung mansanas mo. Oh, o, di mansanas tayo. <laughs> Putang ina mo. O, oh, kung ngayon, makasalanan tayo. O, oh, hitad ka eh. Ano kaya ganyan yung usapan to? Dahil na. Di ko alam. <laughs> si Eva siguro yung unang gumanon. Eva, oh, hindi ko alam. <laughs> Nung kinausap ni God, nagumanto lang. Ikaw bahala. <laughs> Yung putang ina. Ginagawa na ni Adan eh, no? Lahat ng sorpresa, no? pero nung ano, pero yung... Uh, kaya magturo kayo kasi mag kasi sigurado ako yung mga turo ninyo matatandaan ng mga ng mga partner niyan. Kasi, oh, sa mga lalaki naman. At kailangan... tagal na nating naghahanap, nag... Kasi hirap din tayo maghanap ng kung ano yung reregalo sa kanila, di ba? Mm. Di ba? Minsan hindi pera, eh, no? Idea. Oo. So yung mga turo ninyong ganyan, makakatulong yan na mas ma- maiwasan pa or ma- ma- mas mapadali yung trabaho nila pagdating na kailangan na kayong regaluhan. Oo. Saka sa mga lalaki, kailangan magaling din tayo mag-pick up ng mga hints. Sa Naku, di, mga... dyan, dyan di na ako ibig sabihin matututo. nyo, kuwari, pag ah. nagreklamo na masakit palagi pa, ah, ayan, magkakuha ka ng hint ng massager. Ah, Akala ko new shoes. o kaya, ah, new shoes, pwede rin. Sakit ang paa, hmm. iinom ng robust. <laughs> O Yan kaya, ang laging solusyon. Nagugutom ako, iinom ng robust. o kaya ah, bumili kang tai chi. <laughs> Oh, Oy, yan. Ah. Oo, oh, yan. Mamassage mo. Minsan hindi mm. naman kailangan material eh. Oh. yung service nga, mm. maganda. Okay yung mga massage oil ng Tai Chi. Isa rin yun sa akin love language. Ah, oh, talaga. masahe. Oo. Oh. Iabot niya kay Kat. Sabihin, Kat, hilutin mo ko. Oh, frozen shoulder ko tirahin. Or lagari. Putuli mo yung paa. <laughs> Kaya pala sinabi niyan, sakit ng paa ko. <laughs> eh, ganun eh. Ako sa ganun massage, everyday na mas... Hindi naman everyday. Every time na may chance akong mag- makabawi, magmamassage, mamassage ako. Ako oras. Ayun. Lahat ng araw na wala akong trabaho, pinagmamaneo ko siya. Mm. Yun lang, yun lang yung pinaka-basic na requirement ko. At least kasi pag nagmamaneo kami, doon kami nakakapag-usap. Nung nag-green hills nga kami, nung etong last ah, show natin yung Best of Comedy Manila, na by the way, tapos na pala. Oo June 16, <laughs> July 16 to. Pero thank you sa lahat ng mga ano na nanood. Masaya, saya, saya ng mga shows. Eh, sinabi, nung napadaan kami sa Bizu, sabi niya, hindi mo na ako binibilan ng Bizu. Ano ba yung bizu? Anong gusto mo sa bizu? Bizugo. Ah, ma, Di ko alam. hindi ko alam. <laughs> yung ano, Pastries yun, di ba, Jim? macarons. Mga macarons. Macarons. Bizu. Sabi Bakit nung, binibilang mo ba siya Nung noon? naliligaw ako, yun ang lagi kong binibilang. Ah, namimiss niya. Hindi yan totoo kasi nakita kita may bitbit ng macaroons <laughs> kamakailan. Unless <laughs> hindi mo sa kanya binigay. yun nga sabi ko sa kanya, sabi ko, Natatanda ako bili ako ng bili ng macaron sa'yo. Hindi mo naman kinakain. <laughs> Na, naiiwan lang sa rep. Ay, ba't pa ako bibili? So bumili ka rin. Tapos ko nag-sorry ka pa. <laughs> Nag-sorry ka pa. <laughs> Kasi sana binili mo na lang in the first place, no? Hindi ka na nagsalita. No, hindi, hindi ako bumili. Hindi ako bumili. Parang medyo masama pakiramdam ko nung ano eh, nung nasa Green Hills. Pero, kaya, kinabukasan, kaya ako bumili ng bag. <laughs> Dahil mali ako, dapat pala, yung Binili mo- sinabi niya yun, Mas nakamura bumili ka. ako. Mas nakamura ka. Nakamura ako. Dapat yung mga ganun, attentiveness. Kailangan. Kailangan magaling ang itenga mo. Tsaka gusto nila, ano, yung, wag mo ipapahalata na ayaw mo yung ginagawa mo. Or wag mo ipapahalata na pagod ka. Pag pinagsisilbihan mo sila, papakita mo talaga na... Gusto mo. Bukal sa loob mo yun. Bukal sa no? loob talaga. Oo. Mm. Smile all the way. Oo, su- sunod Mitch, lang. gusto mo pag-drive kita? <laughs> Ganyan, mataas. Kailangan. Teka ah, gagapang lang ako ha. Ah. <laughs> Wala! Ah! Hindi ko na may legs ko eh. <laughs> Yeah, si, ano, alam mo si Pao? Si Pao, hmm. nagpunta dito kasi may problema yata siya. Chat mo na, chat mo na. Shot Maganda mo na. shot mo na. Iinom mo lang yan. Ano problema? Woo! Iinom mo lang yung problema itulong mo, yan. itulong mo. Yan, eto. Siguro ito mabigat yan, ha? mm Oh, mabigat ano? to. Kuchi-kuchi, Hindi, sakto na yan. 40 yan, minutes. Oh, sakto, sakto yan, sakto yan. Wala na. Sakto yan. Wala na, tapos na. Di ba meron na tayo nun, Kuya Jobert, Katya Santos, mm. Tambalan. Pero bigyan na Angie natin na isang extra. Eto, malay mo naman ah. to. Baka hmm. iba na yung campaign na gusto nila. Oh. Pero kuchi-kuchi. Bili kayo ng kuchi-kuchi. Hmm. Oo. Ako ngayon hanggang ngayon yung Pag mainit ang ulo ng asawa nyo, pulbuhan niyo yung mukha. Yan, para maging cool. Walang sabi-sabi? Wala sabi-sabi. Cool ka lang. Pero totoo, ah... Parang gay siya. Kasi hindi totoo yung pagka, pagiging malamig ng katawan ay nakakapagdulot ng ah, ginhawa at ah, mapapagwala niya yung init ng ulo. Min, hindi na siya ma, hindi yun makakadagdag sa buwisit pa niya sa'yo. Kaya magpasalamat ka sa kuchi-kuchi kung hindi ka niya bubungangaan today. <laughs> Opaw. Oh, Pao. Okay, ah. Ano, at ah, ano, tingin ko siguro, mara- hopefully, maraming makarelate din na mga ka-age ko dito sa problema ko. Ilan taon ka na ba? Ano ba? Mga 30. 31. 31. Oh, so may ano, lose-lose ka. Ah. <laughs> Malaki yung kaliwa. Opo, ka- kahapon ko lang po nalaman. Humihingi po ako ng tulong sa mga Sa pals. pulpal. sa FX, sinubos yung itlog niya. Sabi ng babae, may lustos ka. <laughs> ano, <laughs> Natapat uh, ah, niya? Ano, yung ano is, uh, I think part ako nung sandwich generation. Ah, uh, yun yung ano generation na kumbaga mahilig uh, sa ah, sandwich. Oo. ang ano ko subway bias ko yung cheese oh, lang. Anong paborito mong sandwich? ako din nasa masturbate generation ako. <laughs> Mahilig ako masturbate. Anong generation ka? Sandwich din ako ba? Sandwich ka rin? Paborito mo sandwich? Italian BMT, spicy Italian. Wow. Punta ka na, sarap okay, din ng ano, no? ng subway. Wala na mas masarap pag masturbate. <laughs> Totoo ano yan. Subway. Ano subway? subway? Lalo na may dalawa kang tinapay. <laughs> Titi mo. Takin na ginagano mo yung... Mm. Ano rin? oh, masarap ngayon tinapay. Pero pwede mo naman kain. <laughs> Ano na yung pau? uh, <laughs> so, ayun, yung sandwich generation, kumbaga kami yung ano, uh, parang na-stuck na nag-aalaga sa parents nila, yung mga, mga elderly. Ah. Tsaka kami hindi. bata din. Ah, oo. oo. Hindi naman, hindi naman sa gano. Pero Well, parang... kahit masturbate generation. Alaga na magulang. ah. Before and after masturbation, nag-aalaga na magulang. Oo, five minutes lang naman ang hmm. mawawala sa Oo, paningin nila. kala yung mo kami magulang. nagmamasturbate everyday? <laughs> Ay, araw, araw, ano, minuminuto? Hindi naman. Pag comatose na nga sila, eh, pwede ka nang di mag-lock ng doors eh. <laughs> oh, sige. Life ano pa? Ayun, to, ah, parang to the point na ano, ah, ah, sa akin naman kasi okay lang naman na parang nakakatu- nakakabawi ako sa nanay ko, ganun. Tapos yung ano naman nakakapagpaaral ako ng dalawa kong kapatid, ganun. Pero at a certain point minsan napapatanong na rin ako na parang paano- Nagkagawa rin ni GB habang nagsasalsal. <laughs> After no? Before after. <laughs> Napapasaya ko yung nanay ko. Napapangarap ko yung mga kapatid. <laughs> Habang nagsasal. Oo. Oo, oh, salamat sa OnlyFans. <laughs> Mm. Aminin nyo, lahat tayo dito ngayon, ganun. Pwede mong sabihin, ikaw, napag-aral mo yung mga anak mo nang nagsasalsay ka. <laughs> Ganda. Oo nga, no? Di ba? Mas nag generation ako. Oh, ko. And I am proud. I'm masturbate generation. Di ba? Nanalo ka ng Pani One Showtime nang nagsasalsal ka. <laughs> Doon mismo oh, bago sa bahay. ako sumalang. Figure <laughs> of speech yun, Rex. Hindi ba? Totoo yun eh. <laughs> Walang bawian, wala na. Bago mo kasi LED. Ate, balik ka natin, napapainom na si Pao. Pao, oh. tuloy mo. Naintindihan naman namin. Ay, ah, pero yun lang, parang ah, at a certain point, siyempre, di ba, gusto din natin na makamit yung sarili nating ideals or kung ano man yung gusto natin gawin sa buhay. So, uh, kunyari ako, nag-start ako ng comedy medyo late din na ano, na parang instead of ah, pushing lang yung... Feeling ko ending nitong sinasabi ni Paolo, paus, pausampang ano, halokin na tayo ng insurance. <laughs> tatago ko na yung brochures ko. Sige. <laughs> Ogo. Ah, yun naman, ah, parang minsan kasi napapais ano pag ikaw lang talaga magano, mag parang pag nararamdaman mo na lahat ng pera mo pupunta sa ibang bagay except sa sarili mo. Siyempre hindi na minsan kahit na hindi naman masakit sa loob natin na iisip din natin, 'di ba, na parang okay, kailan ako kailan ako magkakaroon Para ng pera sa'yo. para sa sarili ko, Ah. 'di ba? Ah. And ano, I think ano marami din na mga friends ko din na ganun din yung experience na ginawa silang retirement fund ng pamilya nila, ganun. Mm. Tapos ano, ah, hindi rin sila makapagsimula ng sarili nilang buhay, kumbaga kasi yung pera tatay nila. nila nagsasalsal. Oo. <laughs> Ayaw tumigil ni tatay sumalsal. Kasi yun ang generation niya. <laughs> Master Masturbate generation din siya na walang kwenta. May gano'n naman yan sa sandwich generation. Wala naman sa generation yan eh, no? Meron talaga taong walang kwenta. oo, may mga taong walang kwenta. Dito. Hindi, pero alam mo, yung pagiging breadwinner, sabi ko nga dun sa guesting ko dun sa Tatay Hood Podcast. Tatay Hood Podcast. Oo, oh, tama. tama. Na parang maganda pakinggan yung breadwinner pero in the Kung long... sandwich generation ka. Kaya sandwich generation ka, breadwinner. Kung master bed <laughs> generation oh, ka, ba, bread, doon ka breadwinner. Oh, Ibig sabihin, pinapalamanan mo ng... <laughs> oh, pangit. Ng titi yung oh, uh, tinapay. Pero sandwich generation. Maganda siya eh. pakinggan, pero sa in the long run, magkakaroon ka ng resentment dun sa mga taong tinutulungan mo. Hindi siya, ano, hindi siya hindi mo siya pinipili pero mararamdaman mo siya unti-unti. Siguro dapat ang pagganyan eh tumulong ka hanggang at bukas sa loob mo na tumulong. Hmm. Ay, sa akin naman ang magulang naman, ang, ta- ang tamang ang ang tot, ang magulang naman kasi maintindihan naman talaga dapat ng magulang ang anak kung ang anak kailangan ng mag-focus sa sarili niya. Hindi naman wala naman siguro siguro medyo may, mahirap pag ang magulang eh kung kailan na nagpo-focus ka sa sarili mo ay eh, manun mag-aano pa na paano naman kami ikaw na lang ganun parang yun yung inoobliga siguro, ka ba yun hindi yung, naman uh, pero uh, sense of duty na rin uh, sa na ngayon, mm, hindi hmm. naman uh, instilled sa akin pero gusto ko rin naman na gawin kusa, to. Kusa, oh. oh kusa Ito, naman siya. Ang, Hindi naman ako ang, pinipilit. Pag kusa, y- yung pagkusa dapat walang hindi mo hindi lumalabas yung ganyang klasing mga thoughts o Hindi naman. Hindi, hindi, mo naman. mas, <clears throat> hindi mo Oo. pwedeng sabihin, iwasan. GB, na mm. hindi dapat lumalabas. Kasi kahit gaano kabukal sa puso mo at sa sa loob mo na tumulong, Mapapagod ka. Eh. mapapagod at mapapagod ka mm. at doon mo mararamdaman yun unknowingly. Kaya nga sabi ko sa akin, sa sarili ko, ako hindi naman ako naging pabigat sa akin eh na maging breadwinner mm. eh. Pero unknowingly nagki-creep in sa akin slowly yung resentment na ang dami ko palang dapat sana nagawa pero hindi ko nagawa dahil naging breadwinner ako. Pero mula sa point of view ah, ng dating breadwinner, hmm ganyan din yung pinagdaanan ko nung ako yung breadwinner. Mm. Talagang nauwi sa resentment. Ah, hate talaga pare. Mm. Pero on hindsight, ngayon nakikita ko, I'm glad I did it. Mm. Kasi para sa akin, yun yung tamang decision. Oo. Oh, oh. mm. And sa akin kasi, part na yun ng karakter ko. Sa sarili ko, nung time na yun, siguro na max out ko din yung credit card, gano'n. Mm. Kasi oh. talagang ikaw eh. Talagang ako din nagbu- nagtulong kay mama noon eh talaga ako yung nagbu- nag- nagbigay ng oras, ganyan. Nag- medyo tumigil pa ako sa trabaho kasi kailangan talaga babantayan eh. Kailangan mag- may maghahatid, may mag-aalaga. Hindi lang financial, talagang ano na, uh, caregiving. Mm. So, sa akin naman, hindi siya, hindi ko siya nakita na ano eh, na hindi pumasok yung resentment. Mm. Parang, nag, ang nangyari noon, natuwa ako kasi nagkaroon ako ng time to really get to know my mom na magkasama kami palagi. Na kasama ko siya, tinutulungan ko siya, tapos nagiging mas magkaibigan kami. So sabi ko, ngayong magkakasakit na si Ma, nagkakasakit si Ma, now is the time for me to really get to know my mom. So, yung oras... Sana hindi ka na nagsasal noong time. Tapos <laughs> na naman ako magsasal. Kasi pagkatapos magsasal, mabalik sa bisyo eh. Yeah. Mm. Oh, so, bagay ako, to, no? At, ah, at, ah, mama, ako, I, I, have, have to, to get, get to know, know my, my mom. mom. <laughs> so, post na so, akin, Siguro mga 25 ako niyan. Matagal mo na siyang ginawa, G? 24. Matag ilang taon eh, ilang taon akong natenga eh. Hmm. Kaya nga nakakatuwa nung yung kaka-post ko lang nung isang araw sa Facebook, yung nagtuturo ako sa Lasal. Totoo yun eh, hmm. nag-usap kami ng mama kasi mm. yung time na na wala akong trabaho, hindi ako nagtatrabaho, nag-alalagaan ko ang mama ko at ako yung nag-aasikaso sa kanya. Kinukwento ko sa kanya lahat ng gusto ko. Kinukwento ko lahat ng mga pangarap ko, lahat ng mga gusto din niya, kung ano yung mga gusto niyang gawin nung bata siya, yung mga favorite songs niya, ganyan. So, hindi ko hindi ako nagkaroon ng ng resentment na sana pala nagtrabaho na lang ako, nagipon ako, ganyan. Kasi yung yung mga times na nakikilala ko siya lalo, tapos yung usapan namin, wala siyang katumbas na pere. Hmm. Yung talagang nagtatawanan kami, talagang na-enjoy namin yung company ng isa't isa, yung, lu- yung kumbaga, wari, kahit na bawal, ano, tara pizza tayo. O sige, tara pizza tayo. Yung mga ganong moments ba mm. with your mom is something na na-enjoy ko din. Maswerte ka kasi na nasa, nasa point ka ng buhay mo na na-experience mo yan nang wala pang masyadong responsibility doon sa shoulders mo. Mm. Kasi nung, eto ngayon kasi, marar, na, mas nararamdaman ko yung resentment na yun dahil nandito ako sa point na ang daming biglang dumarating na responsibilidad sa akin hmm. na kunyari isa sa yung mag uh, responsibility ko sa pamilya ko is isa lang yun sa sampung responsibility oh, na siguro. nasa balikat ko na parang sobrang overwhelming sa, na. Sa nakiki- Hindi siya resentment dun oh, sa tao ha. Ah. Oh. Mm. Resentment siya dun sa ah, ang daming nangyayari ngayon sa sitwasyon mm, oh. sa, sa sa sa sa ano na parang na traumatic na yung pakikipag-interact mo sa sa mga taong oh. nasa paligid mo na yung onting kasi yung mga onting interaction mo sa kanila na um, ma- yung hindi ka man lang kakamustahin tapos magiging ano pa, magiging uh, ang ang ang kakausapin ka lang nila kapag may kailangan Oo. or, or may tumataba ka na. or pag may tumataba ka na yung mga ganyan. Mga para ang hirap ng ang hirap maging hindi siya nakakadagdag mm ay hindi siya nakakabawas dun sa responsibilidad mo mas nakakadagdag pa siya nakakatrauma nakakatrauma pa siya sige tutulong na lang ako without the interaction mm na lang mm. na parang ganun yung nararamdaman ko na sa punto Alam ko ano ng buhay ko ngayon sa akin dumaan din ng ganun sa kaibigan ako nag-open up. Kasi mm. may point din talaga. Yung nangilalagayan ko naman si Ma, naghihirap na rin yung pamilya namin. <clears throat> Umabot sa point na yola ng pambayad sa dialysis, na inisa-isa ko lahat ng bahay ng kaibigan ko para mangolekta lang kahit 1,000 lang bawat isa. Para lang makaipon ako ng 12,000. Para lang may pambayad sa isang dialysis ni Mama nung time na yun. Pero hindi ko hindi ko ina pagkausap ko siya, Parang okay lang. Oo, oo okay mm. lang. Pero doon ako kay JP, iyak ako kay JP. Sabang kasi hirap ka na din eh. Oo, hirap na rin ako kasi talagang sa labas sa labas. Nagbahay-bahay talaga ako. Sabi ni JP, Oo. Oh, ito robust din naman. <laughs> Oo, hindi. Wala Wala ko tayo ng isang mga libo. asawa. Hindi, Wala ko isang libo Ang eh. maganda kay Jay, pag ganyan, oh, sige, mag, ang mga generation tayo. <laughs> Hindi tayo magkasama. Pero, <laughs> Kaya sabi ni Jenny, wag daw wag niyo i-guess yung makiausawa na yan ha. Putang na, pinagdadya ko lang mo yan. <laughs> alam niya kasi masturbate generation ako. Pero, ewan so, ko lang. So alam natin. na natin yung surprise <laughs> game. Hindi, pero siguro ako. ako na, ako na sasagot. Magkano kaya? 3K lang din. Hindi, wag, sisira. Wala akong pambili ng bag. Hindi, pero... tsaka pamburakay. Hindi, pero ganun. Siguro, sa akin, talagang uh, yung kaya ko itigil yung yung para sa akin muna at that time. Mm. Naintindihan ko na parang kailangan ako uh, kailangan ako dito. Kasi mga kapatid ko din, naghanap din sila ng mga pera noon. Mm. Kanya-kanya kami. Kaso hindi sila pwedeng hindi sila katulad ko na kaya kong kay mama lang kasi wala pa naman ako asawa. Mm. May, wala pa, wala, parang wala na. Sa nakikinig nito ha, ah, at nakakaramdam ka nung nararamdaman ni James, okay lang yan. Oo, ang, hindi ang, ang normal siya. Iba, oh, iba, iba, iba, iba, iba, oh, iba. Oh, ang, normal siya. oh, normal siya. Hindi mo pwede ikumpara yung sitwasyon ko sa kumpara ni GB, oh, sa eh, kumpara ni Muma, sa kumpara ni, oh. ni Pau. Kung nagjajakol kayo, baka. Hindi kasi baka you might feel guilty na nakakaramdam. Nararamdaman mo lang naman eh. Hindi mo naman sinusumbat, hindi mo naman. Nararamdaman mo yung pagod. Oh. Pero dahil gusto mong tumulong pa. Oo. Ay ngayon, pag ganyan, talagang sa ako kaibigan, doon ako umiiyak. Iiyak ako sa mm. kaibigan ko, ganun. Ikaw ba, ano? Pao? Ano? Anong anong nararamdaman mo doon sa ah. pagiging breadwinner mo? Oh. Personally naman ano, ah, ano, pinakamasakit lang sa totoo lang is yung kunyari, hindi mo pwedeng bigay sa nanay mo yung gusto mo sana ibigay. Kasi nung bata hmm. ako, sobrang mamas boy ako. Tapos lagi ako nagsasabi sa kanya na, ma, uh, one day, abroad ko kayo, lalabas ko kayo, ganun. mm Kasi ano, akala ko madali lang yumaman eh. Tapos sinampal ko ng realidad. Ano, Uh, So, yun, yun yung masakit sa akin na hindi mo mabigay yung gusto mong ibigay kasi alam mong deserving nila mm. after everything Ay, eh, that, they, that they've done to you. Ang ano ko lang din is ano, although ngayon, kasi parang mas even na yung standing namin ng nanay ko, uh, ang ano, syempre nirerespeto ko para siya as um, uh, as, as a mother, pero mas nakakausap ko na siya oh, casually na kinakamusta ko, parang mm-hmm. kinakamusta ko sa kung sino yung mga kaibigan niya, ganun. So parang may konting gift din na dahil naging breadwinner ako na uh, I don't think I would have known her that well kung hindi ako nag uh, ano parang masyado siyang nakapedestal na, uy, na- nanay ko yan eh. Uh-oh. Pero ngayon, para kasing partner ko na siya in terms of uh, building this life na retirement onwards niya. Mm. Ang tawag so, niya na sa'yo, kumare. Oo. <laughs> Mama pao na rin. Mama pao na rin. De, pero mahirap lang siya uh, dahil nga nasa mahirap. iyo yung responsibilidad. Mm. mm Pero it's okay na maramdaman mo yan tapos eh, Siyempre, i-open up mo sa kaibigan ah. mo para nakakatulong yung Kailangan mo i-release ano, yan. Alam mo, on hindsight din, nothing says I love you more sa parents ko dun sa servisyong ibinigay ko sa kanila. Oo. Kaya wala akong ah, regret eh, ah, pagdating sa bagay. na hmm. mm. So far dapat di naman tal- di, na, di, di man di naman din ako nagre-regret. Tapos ah, just in case makikinig Pero okay lang si mapagod pare. Oo. Okay lang mapagod. Na, ang, ang bad trip dyan pag may pinapaaral kang bobo eh. Yun lang. <laughs> Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nung Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thekulpals.com. Baka mas baka may mga nakarelate <laughs> dun sa mga papakawalan <laughs> mo. Oo. Baka isa pa nga tayo ron eh. <laughs> o ihabol ko lang ah, para sa asawa ko. Alam ko kasi nakikinig siya eh. Ah, nakikinig ah, siya. Oo, nakikinig siya eh. Papunta sa trabaho minsan. Pag may trabaho ko, di nakikinig siya ng cool pals. Eh, hindi ko naman kasi trabaho rin maging tama. Eh. Ang trabaho ko lang yung maging masaya siya. So... Bawim-bawi <laughs> talaga. Bawim-bawi. Bawim-bawi. Bawim-bawi. Bawim-bawi. Bawim-bawi. <laughs> So, nakapondo na naman ako. Tangin na, i-guess nyo na lahat ng gusto nyo i-guess. Di ako na Tangin na yan. Yun. Eh, ikaw no, may ano pa, may mga pabati pa ba tayo dyan? Shoutout kay Raniel Diwa, Cristel Lay Tapang, Max Limedes Thomas, Alisa Gallego, Christian Roy Mobo, Jericho Joel Yamson, Justin Pataksil, Henry Mendoza, Jim Nilo, Dan Oliver San Juan, Jericho Chavez, AJ George, Brain, Vladimir De Guzman, Jane Sarino, Philip Mina, Francis Aquino, Elver De Jesus, Michael Manguera, Timothy Amoncio, Rofi Ivan Colima, Roborat, April Christine Lapi, Christopher Trinidad, John Paul Mina at si Patrick Leonard Calalo. Yun, from Ivan Colima, pamura po sa buong Colima family. From Patrick po, Boss Nong, Oy. pamura naman ang galing, ang galing mo, si Kyle Tulod. Ang galing mo, tang ina mo! <laughs> TJ Bawaldi. From Christian Moderno. <laughs> Pakibati ng happy happy birthday ang napaka-sexy at walang kakupas-kupas kung misis na si Princess Roderno. Yun na akala mo. <laughs> From Mark Guerrera. pamura Bumabawi din yan. <laughs> Babawi din Oh, yan. from Mark Guerrera, pamura po sa kaibigan ko si Dr. Adrian Cummings. Tama na ang panchichicks. Coming ah. Cummings from John Benedict Masturbate Crooks. Sir Ryan generation. Rems, pamura at pabati ng happy birthday kay Fe Rugel. happy birthday. Tang ina ka. Yan, from Joel Savalla. Salamat, cool pals. Tang ina nyo, ang ganda at maganda. Yun, maraming salamat po. Maraming salamat at uh, Lasing, lasing ba? Mabuhay lahat ng mga breadwinner ng Sandwich Generation. Mabuhay ang kayo lahat ng mapapagod. Masturbate Generation! Mabuhay! Mabuhay! Kung ah, gusto nyo talagang ah, alam nyo ang pagtulong sa magulang ay ah, isang karangalan. Hmm. Dahil, ah, Kasi Sa- karamihan nga sa inyo, di nyo kilala yung tatay. <laughs> siguro sa, Kabuhay si Josh Bat. <laughs> Si Josh- Diyos Banyas. Hindi, kilala naman nila. siguro sa mga mabubuting magulang. Oo. Pero kung sinalbahe kayo ng mag eh, ibang usapan yun. Pero sa mga ginam, mga magulang na ginampanan ang kanilang tungkulin sa pagiging magulang, eh, hmm. dapat lang eh, ah, Ibalik. Ito si Ibalik. Rems, Mama's Boy yan. Oo. Kaya wala, di na rin ako nag-asawa eh para maalagaan si Hermats eh. Oh, Sinisi pa yung nanay niya. <laughs> no, Wala lang may gusto magpakasal sa kanya. <laughs> <laughs> Pero ano, ay mas mas maganda kung maging ano ka, uh, itulong mo lahat hanggang bu- hanggat buhay sila. Oh, hanggat kaya. Tsaka ikaw, hanggat buhay ka. Oo, oh, pero wag mm. syempre, kung ano man ang maramdaman mo sa pagtulong na yan, normal yan. Mm. may, may mainis tao ka, lang, eh, tao lang yan. Eh, Mag, ma, mainis ka, ma, okay lang yan. Oh, Nabe-burnout talaga. Ma, ma, ma, mararamdaman mararamdaman mo talaga. Kasi hindi ka naman talaga ano eh, hindi ka hindi mo kaya lahat. Mm pag dumating sa punto na magsabay-sabayan, talagang panghihinaan ka ng loob. Pero, kapit lang. Tama. Siguro mm. iba ngayon nakikinig dito. Maganda yung ano, it's okay not to be okay. okay. Oo. Oh, siguro nga iba dito nakikinig na nasa ospital, oh, yung magulang nila. Hugutin mo na yung life support. Pakina <laughs> mo. Wag muna, wag muna. Wag muna. Salamat. Maraming salamat. po. <laughs> and for stand-up comedy pa? shows, ano? please visit www.comedymanila.ph Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.